بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خوب آه، آغاز بکنیم درس خود را از این کتاب مبارک انشاءالله از کتاب احادیث اخلاق یعنی حدیث های متعلق به اخلاق از شیخ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر حفظه الله خوب مس... شیخ میگوید الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعرها الان كرساله اصلا محاضراتی هست سخنهایی هست که ایشان القا کردگی هستند و بالاخره کتاب شده است و شیخ عبد عبدالرزاق حدیث های متعلق به اخلاق را در کتاب در جمع کردگی هست که در حقیقت عالم ها همین خیل عادت دارند بعضی عالم ها حدیث های را جمع میکنن متعلق به احکام حکم ها مثل نماز و روزه و حج و زکات و بعضی عالم های دیگری هست حدیث های را جمع میکنن متعلق به احادیث عقیده متعلق به اعتقاد و حدیث های را جمع میکنن متعلق به اخلاق و آداب یا حدیث های را جمع متعلق به حدیث های عامی در شریعت اسلامی مثل مثلا چل های امام نووی رحمه الله که هم حدیث های اخلاق در بر گرفته است که خیلی کتاب مبارک است در حقیقت و هم حدیث های عقیده و هم چه حدیث های اخلاق و هم چه حدیث های احکام همه طرفه در بر گرفته است خب شیخ عبدالرزاق میگوید در باب اول در قص در باب اول حسن الخلق در اخلاق خوب بودن حدیث های متعلق به اخلاق خوب در حقیقت این اخلاق در اسلام جایگاه بزرگ داره و حتی عالم های اهل سنت و جماعت در کتاب های اعتقادی اخلاق اهل سنت و جماعت را هم ذکر میکنند مثل امام ابن امام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب عقیده واسطی بعد از اینکه حدیث ها و آیات های صفات و همچنین بعضی از اصول های اهل سنت را ذکر میکنه بعد اخلاق اهل سنت ذکر میکنه زیرا اخلاق هم در اسلام خیلی جایگاه بزرگ داره اخلاق هم در اسلام منزلت بزرگ داره اخلاق خوب داشتن مهمه زیرا اهل سنتی یا اینکه مسلمانی نه تنها در دین و در اعتقاد است نه بلکه انسان وقتی اهل سنت میشه مسلمان میشه باید هم در آد... هم در اعتقاد باشه همچنین باید در اخلاق و در آداب در رفتار و در کردار در معامله با مردم هم باید همچنین باید اخلاق خوب داشته باشه وقتی انسان دعوای پیروی محمد صلی الله علیه وسلم میکنه محمد صلی الله علیه وسلم هم اعتقاد است و هم عمل هم گفتار است و هم عمل هم اخلاق به خاطر همین باید مسلمان خیلی اخلاق بزرگ داشته باشه خب در این کتاب مطالب به همین مسائل حدیث های بزرگ را در اخلاق خوب بودن ان الله میخونیم و البته اخلاق خوب داشتن بعد عقیده صحیح داشتن این نور علی نور است بهترین عمل است اخلاق خوب بعد از عمل اخلاق خوب بعد از عقیده صحیح البته باید انسان وقتی دعوای منهج سلف میکنه اهل سنتی منهج سلف منهج کلان است منهج شامل و کامل و متکامل است که هم اخلاق است و هم آداب زیرا سلفی گفتن یعنی دعوای اهل سنت کردن خیلی دعوای کلانه یعنی پیروی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلام و اصحاب گرامی اون صلی الله علیه و سلام یعنی در وقتی که دعوای پیروی اونها را میکنی باید هم در اخلاقشان و هم در آدابشان هم در معامله با مخلوقات و حتی معامله با حیوانات باید انسان الگوی خوب باشه برای مردم وقتی که عقیده صحیح داشته باشه و اینه به خاطر اخلاق خوب بهترین عمل بعد از عقیده صحیح هست خب شیخ عبدالرزاق میگوید نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم الذي هو هدي قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم از الله سبحانه تعالی میگه طلب میکنیم میپرسیم که به ما بدهد آداب خوب زیبای و خلق اخلاق راست قویم یعنی مستقیم راست همون آداب زیبا و اخلاق خوبه که او راه و رویش پیشوای ما والگوی ما اسوه به الگو را میگن اسوتون الگو و پیشوا قدوه پیشوا را میگن اسوه الگو اسوه یعنی يعني نمونه اسوه و الگوی الگوی پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم همون پیامبری که قال عنه ربه در حق او رب العزت خالق اسمان و زمین میگوید و انك لعلى خلق عظیم هر آینه تو به تحقیق ای محمد بر اخلاق بزرگی هستی این شهادت رب العالمین است شهادت کدام مخلوق نیست بلکه شهادت ذات بزرگی است و همچنین این شهادت الله سبحانه تعالی است و حتی شهادت مخالفای پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی دشمنای او مشرکای مکه و را صادق الامین میگفتند آدم راستگوی امانت نگهدار در آداب و در اخلاق و در امانت نگهداریش شک نمیکردند حتی یکی از سبب های نشر دعوت و دین محمد صلی الله علیه وسلم این در آداب و اخلاقش بود حتی اعرابی ها آنهایی که در بادیانشین کوه زندگی میکردن که اخلاقشون اونقدر خوب نیست وقتی پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم می اخلاق پیامبر را میدیدن و در شگفت و حیران می شدن و اسلام می آوردن و این شهادت الله است که و انک لعلی خلق عظیم و همچنین شهادت های پیامبر که او را پیش از نبوت صادق الامین گفتند و همچنین شیخ مجد و ایهدینا لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا هو و از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم سوال میکنیم که ما را هدایت کنه به بهترین اخلاق ها زیرا هدایت نمیکنه راهنمایی نمیکنه به بهترین اخلاق ها مگر الله سبحانه و تعالی بله بشک هدایت کننده به اخلاق خوب آداب خوب تنها الله سبحانه و تعالی است زیرا قلب های بنده ها در بین اسبوعی الله سبحانه اسبوعین من اصحاب رحمان است و هر کد قلب را خواه راست میکنه و هر قلب را که خواه کج میکنه به خاطر این مهم است که هدایت کننده دل ها و زیبا کننده اخلاق تنها الله سبحانه تعالی هست به خاطر این اگر انسان فرزندش اخلاق خوب نداشته باشه یا پدرش یا مادرش یا شوهرش یا مثلا همسرش باید به مقلب القلوب و صاحب ها که الله سبحانه و تعالی است باید رجوع کنه اولین کاری که میکنه در تربیه اهل بیت و زن و فرزند و اینوایش، این دعا و مسئلت و التجا و رو آوردن به سوی الله سبحانه و تعالی است چرا زیرا که الله هست هدایت کنه بلکه شیخ میگه که هدایت نمیکنه راهنمایی نمیکنه به اخلاق های خوب و صفات های حمیده جز الله سبحانه و تعالی بغیر الله کسی هدایت نمیکنه البته انسان ها مختصرا میگیم انسان ها در باب اخلاق عموما دو نوع است انسان هایی هستند که اخلاق خوب داشتن یعنی صفت های خوبی و آداب اخلاق خوب داشتن این الله سبحانه و اونها را همین خیل آفریدگی هست چون که پیامبر صلی الله علیه و آله یا صحابی را گفتن الله سبحانه و در تو دو خلوق است که دو اخلاق است که الله را و این الله را دوست می‌داره این صحابی گفت که الله به من داده است گفت بله الله سبحانه و در تو گفت همین آفریدگی است دو اخلاق خوبه معلوم میشه که آدم ها به خاطر همین برای این تقسیمات دانستان برای تربیت فرزند مهم است فرزندها همه یک قسم نیستند یعنی همه فرزند یک خیل نیسته اینا به خاطر همین دو نوع هستند یا نوع فرزندهایی هست که یا انسانهایی هستند که الله سبحانه و تعالی آنها را به اخلاق و آداب خوب آفریدگی هست آداب و اخلاق خوبه، صفات های حمیده و نکویی را در او آفریدگی هست اینا به خاطر همین اخ... به اخلاق اگر چه مثلا حتی مسلمان هم که نباشه اگر چه اهل سنت هم که نباشه اگر چه مثلا فرزند عالم و طالب علم هم که نباشه مثلا خود به خود اخلاق خوب داره یکم خب این نعمتی و فضل الله سبحانه و است دوم و انسان فرزندهایی است که اخلاق خوب ندارند و اینها ده چی واجب است واجب همینه که اینها باید تربیت کرده شوند برای قالما میگن صفات های انسان دو نوعه صفت خوبی است که الله در او آفریده است و صفات های مکتسبه که انسان باید او را کسب کنه باید کوشش کنه که اخلاقش خوب کنه یعنی یکی از قاعده های مردم استفاده میبره خیلی کلانه خیلی غلطه یه قاعده ای که مردم استفاده میبرن خطا هست اینه میگویند که برای خیلی فعل ما خیلی آدم میگی زله هیا چی بگویی میگه فعل و خیلی بدای خب یک آدم اقارتی و زبان بد داره چی بگویی میگه امی خف... الله ما رو آفریده میگه یعنی فعل ما خیلی این خیلی خطای بزرگه درسته که شاید تو همین خیلی بد زبان و بد اخلاق آفریده شده باشه اما واجب چیست واجب اینه که باید خودت اصلاح کنی در این حالت دو اجر میگیری یکی اجر کوشش کردن برای اصلاح یکی اخلاق خوب کردن که دو ثواب میگیره بنابر کسی که اخلاق خوب نداره مثلا زبان خوب یا آدمی گیزله بده یا آدمی بد زبانه اگر اصلاح کرد به قرآن و سنت و وحی الهی یا آدم دو اجر میگیره یعنی اخلاق های خوب رو اگر رفت و کسب کرد به خود آموخت در این حالت دو اجر ثواب بگیره باید آدم حتما خطه کوشش کنه نباید آدم بگه خیلی مرا فعل همین خیلی میدونی که فعل یا که میگن و رسق مهم همین خیلی میگن این خطای کلانه که باید به وحی الهی تغییر کنه اخلاق بدتا باید در پرتو قرآن و سنت باید اصلاح کنی و الا هر آدم آدم گیزله بگم من گیزله آدم بد زبان بگم ادم احمق بگم یعنی دیگه کی که اصلاح نمیشه یعنی هم اون خیل مثلا اوباش میرود بنابر واجب همینه هیچ وقت انسان نگوید که من اخلاق همین خیلی تمام من همین خیلی فعل همین خیلی نه صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم که مشرک وقتی که در حالت شرک و کفر بودن خیلی اخلاق بد داشتن یکی وقتی اسلام آوردن او شدن آدم مثلا اخلاقشون خوب شد حضرت عمر رضی الله عنه معروف بود و سختی و به این وای یک وقتی که اسلام آورد خیلی انسان ملایم شد و انسان شد که وقتی آیت و حدیث براش میرسید مثلا مثلا آرام میشد به خاطر یه آدم یک انسان وقتی اومد در پیش او زبان درازی کرد حضرت عمر وقتی های بعد گفت صحابی آیت را خوان که واعرض عن الجاهلین رو بگردن از جاهلان آیت وقتی خواند آیت قرآنی را حضرت عمر مثلا آرام شدن خود را در نزد شنیدن آیت و حدیث نبوی مثلا وقاف بودن و مثلا وقتی قرآن و حدیث را میشنیدن حتما بر او عمل میکردن خب این مسئله مهم است مسئله اخلاق دو نوعه اخلاقی است که طبیعی این خیلی خوبه و اخلاق کسبی که باید دادن باید کسب کنه حتما در وحی الهی خب، خب، ها برای همین فرستاده شد نو کتاب ها به خاطر همین نازل کرده شد تا اینکه ها خود را اصلاح کنند و اخلاق را خوب کنند خب شیخ میگه و یصرف عنا سیئها لا یصرف عنا سیئها الا هو و اینکه بر دور کنه ما را و دور کنه از ما اخلاق های بد را زیرا دور نمی کند اخلاق های بد را مگر الله سبحانه تعالی انسان به نمی عقیده باید عمل اخلاقش خوب کنه که اخلاق خوب دهنده الله هست و اخلاق بد را از فرزند و از زن و از شوهر و از این وای تنها الله دور میکنه بنابراین باید رجوع بچ کنه به سوی الله سبحانه و تعالی کنه خب مؤلف میگه که ان الخلق والادب عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والاخره بشک هذا اینا میگه اخلاق و آداب میگه نشانه رستگاری مرد هست و نشانه سعادت و خوشبختی او در دنیا و در آخرت است در شک نیست هر کی اخلاق خوب داره در دنیا و در اخلاق اسلام آوردن عقیده صحیح داشتن این هم یکی از اخلاقه یکی از اخلاق به وقت اخلاق لفظ هست. اخلاق و آداب یعنی اول اسلام صحیح در آمدن عقیده صحیح و اعمال صحیح انجام دادن بعد یکی از اخ... متعلق به اخلاق این معامله با مردم هست. مردم فکر میکنه اخلاق همون که مثلا با آدم ها خوب معامله داشت نه اخلاقی هست متعلق به الله سبحانه و که او توحید است یگانه او را عبادت کردن و متعلق به پیامبر صلی الله علیه و سلام که سنت او را پیروی کردن و از خرافات و بدعت ها دور بودن این همش اخلاق است خب بنابر خاطر اخلاق خوب داشتن که اخلاق عامه هم عقیده و هم ایمان و هم اسلام و هم احسان و هم تقوا و همچنین معامله با مردم سخن خوب داشتن زبان خوب داشتن رفتاری خوب داشتن کردار خوب داشتن اینا همش میگن سبب سعادتمندی و خوشبختی در دنیا و در آخرت خب وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والادب الكريم الكریم هیچگاه میگاد هیچ خیر به دست آورده نشود است به مثل اخلاق بهتر و آداب زیبا داشتن یعنی بهترین خیرات به دست آوردن خوبی های دنیا و آخرت به اخلاق خوب و آداب زیبا به دست میاری و دین و برای مؤلف میگاد و دین كله خلق دین همش اخلاقه بشک عقیدش هم قول شام عمل شام همه طرفه فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين هر قدر مگد به تو زیاد شد در اخلاق زیاد شد همون قدر دینت زیاد بشه به خاطر دین هم اخلاق است یعنی مثلا به خاطر بعضی آدم بعضی آدم ها رو میگن آدم خوبه مورچه را آزار نمیتیه اما وقتی از سنت و براش بیان میکنی حق بیان بیان میکنی همون آدم خوبه در کوچه که هیچ کار آزار نمیته همو اعتراض میکنه همو ایراد میگیره همو مخالفت میکنه معلوم میشه که این آداب خوب نداره متعلق به چی متعلق به دین خب شیخ میگه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق حديث صحيح است خیلی حدیث بزرگه که حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلى الله عليه وسلم پرسیده شد از بسیارترین چیزی که مردم را داخل جنت بکنه یعنی بزرگترین سبب داخل شوی جنت چیست این خیلی سوال مهمه یعنی همه میخواد جنت بروه لیکن بزرگترین سبب چیست پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن تقوا الله و حسن الخلق تقوای الله سبحانه و تعالی تقوا چیست این تقوا امتثال اجرا کردن امرهای الله و به خاطر از روی طلب کردن ثواب و دور از نهی های الله سبحانه و تعالی تقوا اجرا کردن امرهای الله سبحانه و تعالی خواه مستحبات باشه خواه واجبات و قدر توانایی و دور بودن از نهی ها خواه محرمات باشه خواه مکروهات به خاطر تقوا همینه خب و حسن الخلق خلق زیبا داشت حسن یعنی زیبا خلق یعنی اخلاق اخلاق زیبا داشتن یعنی بسیار چیزی که مردم داخل جنت که بله شک یعنی مطالب به حق الله سبحانه و تعالی اجرا کردن امرها و نهی ها و مطالب به مخلوقات اخلاق خوب داشتن یعنی آدم میتونه که امرها خوب باشه نهی ها را از نهی منع کرده الله دور باشه و با دوزخ برا بله به چی به اخلاق بدش یعنی اعمال صالح زیاد داره یه آدم گپی بد گفته است دیگری آدم مثلا دشنام کرده دیگری آدم غیبت کرده است دیگری آدم مثلا تحقیر کرده روز قیامت همه اونها اجر ثوابش میگیره یعنی تقواش میگیره تقواش میگیره به خاطر همین دخول دوزخ میشه اخلاق بدش سبب داخل شدن دوزخ میشه این حدیث روایت امام ترمذی روایت کردن و صحیح است خب مؤلف میگه که فجعله النبي صلی الله علیه و سلم ما من اسباب دخول الجنه وقرنه بالتقوى التي هي اعظم وصيه پیامبر صلى الله عليه وسلم اخلاق را یکی از سبب های داخل شوی جنت قرار داد جعل به گردانید قرار داد و قرنه قرنه یعنی نزدیک همراه همراه با تقوا ذکرش کرد همراه تقوا قرارش داد همون تقوایی که بزرگترین وصیت است بله وصیتی الله سبحانه و تعالی به اولین و آخرین تقواها سوي الله سبحانه وتعالى قال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله الله سبحانه وتعالى میگد به تحقیق وصیت ما شما را و کسانی را که پیش از شما بود از اهل کتاب انك ان اتقوا الله انك الله را تقوا كنه تقوا يعني اجرا كردن امرها و دور بودن از نهيها تعريف تعریف تقوا همینه خب و وصیت پیامبر صلی الله عليه وسلم هم همین وصیت پیغمبر هم تقوا هست چون که پیامبر آه، صلی الله علیه و سلام در حدیث عرباض ابن ساریه حدیث دراز است که پیامبر صلی الله علیه و سلام موعظه کرد موعظه سختی که دلها ملایم شد و از چشم ها آب دیده برآمد با پیامبر صلی الله علیه و سلام صحابه گفتند ما را وصیت کن یا رسول الله گویا که این موعظه موعظه آدم وداع گوینده هست یعنی گویا که مرگ مرگ شما قریب شده پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتند اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعه شما را وصیت میکنم به تقوا و تقوای الله سبحانه و تقوا یعنی اجرا کردن امرها و دین همش تقوا هست دین همش تقوا است چون که دین همش اخلاق است به خاطر این جدا کرده نمیشه یعنی آدم آدمی صالح باشه آدمی خوب باشه و اخلاق نداشته باشه این آدم عجیبه یا آدم گویا آدمی صالح و وای تقوا نداشته باشه امکان نداره به خاطر همین معلوم میشه که چی نقص کمبودی داره باید وقتی در معامله با الله در عبادت الله خوب باشه باید اخلاقش هم خوب کند با چی اخلاق خوب بکنی چون که گفتیم با کوشش کردن الصبر بالتصبر به صبر بودن صبر داشتن با صبر کردن الحلم و به بردبار شدن و با خود را در بردباری داختن و اخلاق خوب به دست آوردن به اخلاق تعلیم گرفتن است یعنی مثلا خود آدم باید کوشش کنه قال ابن القيم رحمه الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه علما ابن القيم رحمه الله میگه که پیامبر صلی الله علیه و در این حدیث جمع کرد بین تقوی الله و حسن الخلق زیرا تقوا میگد اول اصلاح میکنه آن تقوا میگد اصلاح میکنه آنچه که بین بنده و بین پروردگارش هست یعنی تقوا متعلق به حقوق ربی و حسن الخلق یصلح ما بینه و بین خلقه و اخلاق خوب داشتن اصلاح میکنه بین بنده و بین مخلوقای الله سبحانه و یعنی متعلق به حقوق بنده ها فتقوى الله توجب له محبة الله تقوای الله سبحانه و تعالی پرهیزگاری از الله سبحانه و تعالی یعنی اجرا کردن امرهاش و دور بودن از نهی ها این محبت الله را واجب میگردانه و حسن الخلق يدعو الى محبته و اخلاق خوب داشتن اخلاق خوب زیبا داشتن دعوت میکنه طلب میکنه و دوست داشتن این بنده یعنی مثلا آدمی به اخلاق همه دوست میداره آدمی خوبه آدمی به اخلاق در مشروط کم بشینه آدما مثلا به کم ترقه صحبت کنی آدمی به اخلاق معلوم بشه انسان های آدم اخ... با اخلاق دوست و یارش زیاد میشوه و آدم به اخلاق به خوبی ها میرسه آدم بد اخلاق چی بد اخلاق کمترین آدم قریبترین آدم از او میخواد جدا شوه و از او مثلا دور باشه برای بد اخلاقی همین قبد است که پدر و مادرش مثلا از او بیزاره و عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان من حدیث دیوم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هر اینا محبوب ترین شما به سوی من یعنی بدبر اخلاق خوب دوشتان به محبوب بودن ببيانبر صلى الله عليه وسلم آله محبوب محبوب ترین شما به سوی من و قریب ترین شما در همراه نشيني من در روز قيامت أحاسنكم اخلاقا همون کسانی است که اخلاق خوب دارن اخلاق بنابر دین همش اخلاقه بلا خاطر یا آدم یا آدم اهل بدعت یا اهل کفر و شرک نگوید من اخلاق خوب دارم بلا قطعی پیامبرم نه بعد از اسلام بعد از عقیده صحیح اخلاق خوب داشتن این محبوب ترین و چیزی به سوی پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و قریب ترین آدم در مجلس نشینی پیامبر روز قیامت کسی است که اخلاق خوب داره عقیده صحیح از اخلاق خوب است و هدو الله سبحانه و تعالی وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط المستقيم یعنی مؤمنها را الله سبحانه میگد الله راهنماییشان کرد هدایت کرده شدن راهنمایی کردن راهنمایی کرده شدن به وهدوا الى الطيب من القول یعنی به های خوب وهدوا الى صراط المستقیم یعنی هدایت شدن راهنمایی کرده شدن به راه راست که راه مثلا راه راست راه کسانی که علم دارن و عمل میکنن یعنی راه صدیقین و شهدا و انبیا و صالحین مؤلف میگه فكلما کان المرء احسن خلقا هر قدر میگه آدم اخلاقش خوب باشه کان اقرب الى رسول الله صلی الله علیه و سلم مجلسا یوم القیامه من غیره این آدم ترین آدم میباشه به پیامبر صلی الله علیه و سلم در مجلس در روز قیامت از غیرش دیده فكلما کان اسوء خلقا کان ابعدا هر قدر اخلاقش هر قدر بد باشه اخلاقش همون قدر دورتر میباشه حديث سيوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق هل اینا گفتن شما فرا نمیگیری یعنی به دست نمیاری مردم به مالهایتان به مال مردم به دست آورده نمیتونن ولكن يسعهم منكم ولكن فرا میگیره مردم را از شما به بسط الوجه روی خوب داشتن بسط یعنی روی کشاد داشتن روی مثلا خرسند کردن با مرد یعنی روی کشاده داشتن به نسبت مردم و حسن الخلق بشک همین خیله یعنی مردم محبت شونه مردم خوبی شونه با مال بسیار داشتن و دادن به دست نمیاری مگر بعضی آدم ها به آدم رفت مثلا بعضی آدم قتی رفت آمد دکره به خاطر همون پولش یعنی مثلا بعضی آدم ها را رابطه پیوست کردن بین فلان و فلان همین پول برای اخلاقش بده لیکن بعضی آدم ها اخلاق خوب دارن آدم کمقلم که باشه همه مثلا قدش رفت بکنه همه با او هم هم صحبت خوب میشه خب ما پیامبر صلی الله علیه و شیخ میگه که ای لا يمكنكم ان تسعوا الناس باموالكم عطاء بذلا مهما كثرت اموالكم وعظم سخاؤكم این معنیش اینه که لا يمكنكم یعنی امکان نداره که شما مردم را به دست بیاره به مال هاتون به از روی دادن و بخشیدن هر قدر مال تانم بسیار باشه هر قدر دادن و بخشش کردن هم زیاد باشه یعنی دادن مال صرف کردن مال تو هم زیاد باشه این خیلی به دست نمیاری همون روزی که آدم بد اخلاق بی پول شد کم پول شد دیگه دوست یار نمیآوه لان استعاب عامتهم بالاحسان بالفعل غیر ممکن زیرا که میگه به دست آوردن مردم به خوبی کردن به فعل طاقه امکان نداره فسعوهم باخلاقكم الكريمه وادبكم الجليل جميل و هست میگه به دست آوردنش به اخلاق خوب و آداب زیبا به بسط الوجه بر روی کشاده داشتن و حسن و بعضی آدم روی مثلا عبوس داره روی مثلا محکم داره که ببینی نمیفرد قطعی صحبت کنی مگر همین سلامی که اسلام واجب کرده همون قبش داده میتونی تمام به بسط الوجه یعنی روی کشاده داشتن حتی روی کشاد داشتن هم اینم یکی صدقه هست روی با مردم قطعی مثلا با روی خندان و درخشان صحبت کردن وحسن الخلق وأخلاق شيخ مجد وهذا أمر هين سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن مجد این کار آسانه یعنی يعني مثلا همین روی خوش داشتن اخلاق خوب کردن به حد خوبه میگم آسانه میگن هين آسانه سهل متيسر متیسر امکان داره میگن لیکن برای کی لمن وفقه الله برای کسی که الله او را موفق کرده باشه و او را اخلاق خوب بخشیده باشه و همه آن بخشیده باشه الله او را اخلاق خوب بخشیده باشه بنابر میگه روی عن ابن عمر انه كان ينشد روایت کرده شده است از ابن عمر که این را به طریق شعر میگفت بني ان البر شيء هين وجه طليق وكلام لين بني یعنی ای فرزندک من ای فرزندک من ان البر هر آینه خوبی نیکویی چیزی آسانه وجه چی بوده یک شیء هین یعنی چیز آسانه کاری آسان قین نیست و چی بوده یکمش وجههم طلیق روی درخشان و کشاده داشتن در وقتی با مردم روبرو شدن و کلام لین و سخن ملایم داشتن با سخن ملایم با روی درخشان حتی اگر رفتی آدم کارش هم که بود کدنی نباشی بر روی خوب بگوشه مثلا تمام راضی است اما بعضی آدم کار تا بود بکنه با وجودی مثلا با روی مثلا محکمش odam dilsham مثلا جار منمكنا بجد وهذه الاخلاق هبات من الله وتفضل منه يهدي لاحسنها من شاء من عباده این اخلاق میگد بخشیده های هبه عطیه از جانب الله سبحانه تعالی هبات جمع هبه هدیه را میگن بخشیده را میگن یعنی يعني داده شده الله است این میگن اخلاق ها داده شده از جانب الله هست و تفضل و احسان از جانب الله است هر کی را خواه هدایت میکنه به بهترین اخلاق از بنده هایش خب عن جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه كبر ثم قال جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت میکنه كي پیغمبر صلی الله علیه و وقت وقتی شروع میکردن نماز را تکبیر میگفتن یعنی الله اکبر استفتح استفتحانی شروع کردن در نماز خب بعد از اون میگفتن ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هر اینا نماز من صلاتی نماز من هر اینا نماز من تمامش نمازهای فرضی و نفلی و و نسکی نسک قربانی قربانی من یعنی ذبیحه من هر ذبح کردم تنها برای الله باید باشه باید نام الله ذبح کرده شود برای تقرب الی الله باید ذبح کرده شود نسک یکی به معنی قربانی و ذبیحه را میگن یکی نسک یعنی کارهایی که در حج کرده می مثل طواف و سعی بین صفا و مروه و دیگرها و محیای زندگانی من و مماتی و مرگ من لله رب العالمین برای پروردگار عالمی ها هست لا شریک له نیست شریک برای الله سبحانه تعالی و بذلك امرت انا او من المسلمین بنابر به این امر کرده شدم به چی به همین چیزها به توحید الله سبحانه تعالی و شریک نآوردن به الله و لذلك و بذلك امرت انا من المسلمین و من از جمله تسلیم شدگان و مسلمانان هستم بعد این دعا را میگفتن اللهم اهدنی لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلام که بهترین با تزکیه الله با تعریف الله با مدح الله اخلاق بزرگی داشته باشه باید این دعا را باز میگفته باشه این تعلیمی برای امتش است که همین دعا را باید از یاد کنید در نمازهای شب یا در نمازهای نفل اه، یکی از همون دعاهای استفتاحش میگن و یکیش مثلا سبحانك الله سبحانك اللهم وبحمدك و سلام معروفه و بعد تکبیر گفته خواندن یکیش همینه اللهم اهدنی همین دعا اللهم اهدنی احسن الاعمال الها هدایت کن مرا با بهترین عملها عملهای خوب و احسن الاخلاق با بهترین اخلاق اعمال خوب یعنی اعمالی که در پرت در او دو شرط باشه احسن اعمال کدام اعمال خوب کدام عمل میگن در او اخلاصی برای الله و متابعت پیروی به پیامبر صلی الله علیه و باشه او عمل خوب میگن اگر چه عملی کم هم که باشه هر عملی که در او دو شرط باشه او را عمل خوب میگن یکی اخلاص که تنها خالصانه برای الله بنده انجام تی عمله نماز روزه حج زکات صدقه همه وديوم متابعه پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلام و همین دو شرطی قبول عمل کی اخلاص و اتباع و احسن الاخلاق یعنی الها ما را هدایت کن به خوبترین و بهترین اخلاق لا يهدي الى احسنها الا انت زیرا هدایت نمیکنه به بهترین عمل و بهترین خلق الا انت مگر تو یا رب یعنی تنها تو هستی هدایت کننده به اعمال خوب و به اخلاق خوب و قینی سیء الاعمال و سیء الاخلاق لا یقی سیئها الا انت و حفظ کن مرا از اعمال بد و اخلاق بد زيرو حفظ نبي كنا وقيني يعني حفظ كنا لا يقي يعني حفظ نبي كنا لا يقي سيئها حفظ كنا اخلاق بدرة اعمال بدرة الا انت مگر تو رواه النسائي رواتي نسائي حسن وعن زياد بن علاقة عن عمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء رحكت دعوه دعاهای انسان بيات أزياد كنا اینها را گاه بگوید اللهم اني اعوذ بك اله من پناه میبرم به تو من منکرات الاخلاق از اخلاق های منکر از اخلاق های بد و الاعمال از اعمال های بد و الاهواء از هوا و هوس و به درقت دعای بزرگ انسان باید این دعا را استعمال کنه استفاده برد برای چی شاید یکم وقتی مناسبی سبب قبول دعاش بشه به همین از بدترین سه چیزی که سبب هلاک بنده است عمل بد اخلاق بد هوا و هوس پرستی تا از اینکه عیسی تنجات یافت این دیگه انسان صالح ترین و خوب ترین آدم می شود و ابن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان یقول اللهم احسنت خلقي فاحسن خلق احسنت خلقي فاحسن خلقی، رواه احمد پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا را میگفتند الها تو زیبا کردی آفرینش مرا خلق یعنی آفرینش صورت و سکمه زیبا آفریدی روی زیبا و اینوای اللهم أحسنت خلقي اله زيبا افردي خلق صورت مرا فأحسن خلقي پس زیبا کن اخلاق مرا اخلاق مرا زيبا کن اخلاق آدم زيبا باید باشه خب قال طاووس بن كيسان إن هذه الأخلاق منائح يمنحه الله عز وجل من يشاء من عباده طاووس بن كيسان یکی طبيعينا طابعین است ان اخلاق ها منائح جمع منحه يعني داده های های هست که نحوه الله میبخشد او را میدهد الله سبحانه و تعالی هر کی را بخواه از بنده هایش یعنی اخلاق خوب معلوم است که چی است از جانب الله سبحانه و تعالی هست قصه تقریبا همین است حضرت فضایل ابن عیاض هست دعای در عقد فضایل ابن عیاض امام ذهبی در سیر اعلام النبلا ذکر میکنه این به حد مهمه برای هر یک پدر و مادر دانستنش دعای حضرت فضيل ابن عياض براي فرزندش علي نوندورا داره بچهش بچه مستهتر و طائش بود میگن یعنی آدمی سرکشی آدمی نخوب بود میگن فقط نصیحتش میکرد و همچنین دعا میکرد به این دعاش همینه چی میگفت اللهم اني اجتهدت ان اعذب عليا فلم اقدر على تأديبه فأدبه لي الهو میگفت من کوشش کردم که بچم علی را تربیه کنم آدابش نشان بتم فلم اقدر على تعدیبه پس توانای ادب دادنش نتانستم نتانستم آدابش بتم فادبه لی یعنی پس آدابش را خوب کن برای من برابر امام زهبی چی میگه پس الله سبحانه و تعالی فرزندش علی را همین علی فضیل ابن عیاس یکی از صالحین و فرزندش علی نام داره اول در جوانیش آدمی خوب نبود فرزند. بعد از آن الله دعاش قبول کرد و فرزندش صالح شد بنابر امام زهبی میگه كان علی بن فضائل من کبار الاولياء فرزندش علی میگد همون کسی که پدری که در فرزندش دعا فرزندش میگد یکی از کبار الاولیاء شد یعنی از ولی های بزرگی الله و کان قانتا لله خاشعا و وجلا ربانیا کبیر الشان خلاصه اطاعت کننده الله شد و آدمی خیلی بزرگ شد علی ابن فضایلش میگن خب معلوم میشه که آدم وقتی تربیه کرد و فرزندش به قدر توانایی لیکن نه که را آداب و اخلاق شد چی کنه باید رجوع به سوی الله کنه یا رب بگد قدر توانایی من کوشش کردم بسیاری شکایت میکنن فرزند همه نوع تربیه میکنیم خوب نمیشه و اخلاقش آدابش دعا ماندگی هست باید رجوع به سوی الله کنیم یعنی دعای فضیل ابن عیاد فرزند او را اصلاح کرد نه تنها صالح بودن بلکه عالم کلان و مصلح بزرگ بود فرزندش علی ابن فضیل خب بنابر طاووس ابن کیسان میگه که این اخلاق ها میگه منحه های از جانب الله است که هر کی را بخواه میدهد فاذا اراد الله بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا وقتی الله میگد برای هر بنده خیر رو بخواه او را به اخلاق خوب هدایت میکنه اخلاق خوبش میدهد و همچنین از عبد الله ابن مسعود روایت است که ان الله ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزقکم بله الله سبحانه و تعالی پیامبر حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که الله سبحانه تعالی تقسیم کرده است در بین شما اخلاق شما را چنانه که تقسیم کرده است در بین شما رزق شما را تمام همین اخلاق مثل رزق یک آدم با یک آدم کم بغل یک آدم زندگیش خوبه یک آدم زندگیش مثلا ناخوبه یعنی کم دارم دخل ماهانش یک آدم کم یک آدم بسیار انا رزق همین خیلی که رزق همین کم زیاد آدم ها اخلاق همین خیلی ای حد این چی معنا داره یعنی باید رجوع به الله سبحانه و تعالی کنید برای اخلاق خوب داشتن بلا شیخ میگه فالذي يعطي الارزاق هو الذي يعطي الاخلاق همون ذاتی که رزق رميتيا همون اخلاق را ابن القيم رحمه الله مجد فان الاخلاق مواهب يهب الله منها يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء اخلاق موهبه بخشیده بخشش های از جانب الله است هر کی را که بخواهم میبخشه میدیه برای هر کی که بخواهم خب ولهذا كما انه مطلوب من باب اكتساب رزق امران لا بد منهما چون که میگد درباره کار کردن یعنی رزق ماهانه کار میکنی برای رزق خیلی که میگه ریسک جمع کردن مطلوبه میگه همچنین میگه مطلوبه که آدم دو کار چی کنه یکم درباره اخلاق ده اللجوء الى الله عز وجل في تيسيره وتوكل عليه في اكتسابه یعنی درباره کار کردن دو چی میگه مهمه یکم این که اللجوء الى الله رو آوردن به سوی الله سبحانه و تعالی فی تیسیری ده آسان کردن کار یعنی کاری آسان افتن و کاری آسان کردن و توکل علیه فی اکتسابه و توکل کردن به الله سبحانه تعالی در کسب کردن و به دست آوردن به دست آوردن مال و ثانی السعی فی طلب الرزق من وجوه المشروعه المباحه یکم کجای کار میره باید توکل به الله باشه دیگه مثلا سعی و کوشش کردن در طلب کردن رزق یعنی مثلا کوشش کردن کار کردن در چی در همون جاهایی که کار کردن مشروع و مباح است بنابر شیخ میگه وكذلك في باب الاخلاق مطلوب اللجوء إلى الله بالمن بالأخلاق الفاضلة والأدب الكريمة مع السعي ومجاهدة النفس على تحقيقها همچنین میگه در اخلاق هم به دست آوردن اول میگه رجوع کردن به سوی الله سبحانه و تعالی هست که اخلاق خوب و آداب زیباش بتیه با چی مع سعی با کوشش کردن و جهاد کردن نفس در به دست آوردن اخلاق خوب یعنی باید دستم نفسی بدم باید با ضدش جهاد کنی اینکه اخلاق چخلی خیلی گفتیم باید حتما نفس باید در زیر پرتاب آه، قرآن و سنت یعنی يعني در زیر وحی باید آداب داده شود و اصلاح کرده شود وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق نیست چیزی که وزنینتر باشد در ترازوی نامه اعمال از اخلاق خوب دیده یعنی معلومه چه اخلاق خوب خیلی جایگاه بزرگ داره و همچنین ما حدیث بر روایت دیگر ما من شيء يوضع فی الميزان اثقل من حسن الخلق نیست چیزی که گذاشته شده در ترازو وزمینتر از اخلاق خوب دیده فاین داوم حدیث ده و ان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجه صاحب الصوم والصلاه هر این صاحب اخلاق خوب داشته یعنی آدمی با اخلاق خوب با اخلاق خوبش درجه آدم روزدار و آدم نمازخوان را میرسد یعنی با اخلاق خوبش با آداب برای اخلاق خوب که میگیم متعلق به حقوق الله سبحانه و تعالی معامله با الله و با متعلق به معامله مخلوق ها در حقیقت از همه معصیت نافرمان برداری یا که گناه با مردم زیاد از بی اخلاقی می شود دشنام دادن سخن بد گفتن غضب کردن و حتی غضب آدم به قتل میبره معلوم می شود هر یک کار به اخلاق بده یعنی مثلا حتی تمام می تمام گناه ببینی از بی اخلاقی هست از بی حیایی هست خوب مؤلف مجاكي وهذا في اثبات ميزان الاعمال التي ينصب يوم القيامه در این حدیث میگه اثبات است كي ترازوی اعمال گذاشته می در روز قیامت اهل سنت اعتقاد داره كي انسان در روز قیامت در اعمالش در ترازوی گذاشته می وان اعمال العباد توزن فيه وان كي اعمال بنده ها گذاشته می در ترازو وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله وعند الله بكركي اخلاق خوب داشتن خیلی بزرگ است و ثواب و اجرش هم در نزد الله بزرگ است وانه من اثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الاعمال وانك اخلاق خوب وزمین ترين چیزی در ترازو می باشه وقتی که اعمال گذاشته شود در ترازو لانه من اجل الخصال وافضل الاعمال اعمال زیرا اخلاق خوب داشتن از بزرگترین خصلت ها و بهترین عمل ها است و حدیث دیگر و عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين اكمل اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم كامل ترين مؤمن ها يعني کامل ترین یعنی ایمان کامل داشته ترین مردم کدام ايمانا يعني ايمان كامل داشتن احسن خلقا أمو کسی است اخلاق خوب داره اكمل المؤمنين يعني كامل ترين مؤمن ها از روی ایمان احسن خلقا بهترین اونها هست از روی اخلاق يعني معلومه حق اخلاقش خوب باشه معلومه ایمانش خوبه و خیرکم خیرکم لنسائهم بهترین شما همون کسی است که بهترین شما باشد در معامله با همسرها و زنهایش به وصیت پیغمبر بهترین آدم کی است سوال شود اما کسی که با اهل بیتش با زن و فرزندش اخلاق خوب باید داشته باشد اینم اخلاق خوب داشتن با همه مطلوبه با زن و فرزند با پدر و مادر این با مطلوب تر یعنی بهترین کسی که باید با او خوب باشه معامله خوب داشته باشه اون همون زن و فرزند و پدر و مادر هست بنابراین نباید آدم انسانی برین خندانی داخل گریان باشه یعنی آدم رو در بیرین میخندانه مثلا قتیشون شوخی میکنه اول که خانه آمد آدمی بد اخلاق مثلا خانه گریان میباشه نباید مسلمان این قسم باشه و انا عیشت رضی الله عنها یا که بعضی زنها همه میخه زن خوبه در نسبت به همسایه به خیش تبارش نسبت شوهرش بد اخلاقه یا مثلا خیلی این این ترازو را کچ کرده است و مسئله را کچ فهمیده که باید بهترین کسی که باید قطعی او خوب معامله باشه و او خوب باشه این شوهر است زیرا که بزرگترین حق شوهر بالای زن داره یعنی هیچ کسی از شوهر دیده حق زیاد نداره نه همسایه نه دگانه نه خش نه حتی پدر و مادر برای زن پدر و مادرش حقش کمتر است از حق شوهر دیده بنابراین این خیرکم خیرکم للنساء عامه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله بأهله هر اینا از کاملترین مؤمن ها از روی ایمان بهترین اونها از روی اخلاق وألطفهم بأهله وألطفهم يعني لطيف بودان يعني نوزوك بودان ويعني خوب بودان ومعاملة خوب دوشتان با اهل خانواده اش خب به همین کفایه میکنیم بعضی آثارهای دیگه را تقدروا فيه ايام ان شاء الله